Allah. นังวรัง เมตตาปทานตามอวิหิตติตามปริตังปนานตูสักเคกาเมจรูเปคิริสิกรัตเตจันตริเกวิมาเนทีเปรเตจกาเมเอนตรวนะคหะเน เคหวัตุนหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชันละพละวิสเมยักขะพันทัพพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิรวัจนังสานทโวเมสุนานตู ธรรมาสวนกาโลอายัมปะทันตาธรรมาสวนกาโลอายัมปะทันตาธรรมาสวนกาโลอายัมปะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ तेयां वेदा ทะกรณะโตปุเพนววิถังปุภกิจจังกาตพังโหติตันฐานะสัมมชนันจะตถาปฏิปุชละนันจะอาสนะปัญญาปนัญจะปานิยะปริโภชนิโยปัฏปนัญจะชันทาระหานังภิกขุนังชันทาหรนัญจะเตสันเยวะอกตุโปสธานังปาริสุทธิยาปี อาหารนันจะอุตุขานันจะภิกขุขานันอาจะภิกขุนีนโมวาโทจาติตถาปุริมานิจตาริภิกขุนังวตังชานันเตหิอารามิเกหิปิภิกขุหิปิกตานิปรินิติตานิโหนติฉันทาหารณะปาริสุทธิอาหารนานิปนะอิมิสังพัทสิมายัง หัตถปาสังวิจหิตวานิสินนานังปิโคนังอภาวะโตนัตถีอุตุคานังนามะเอตกังอติกันตังเอตกังอวสิทานติเอวังอุตุอาจิขนัง อุตุนิทะปนัสสะเสนเฮมันตาคิมหะวัสสานานังวเสนตีนิโหนตีอายังเฮมันโตโตอิมาสมินจะอุตุมหิอัฏฐอุโปสถา อิมินาปะเคนะเอโกอุโปสโทสัมปัตโตนเทวเออุโปสทาอติกันตังปัญจอุโปสทาอวสิทาอิติเอวังสัพเพหิอายสมันเตหิอุตุขานังทาเรเอตพังภิกขุขนานานามาอิมัสมิงอุโปสทาเค อุโปสัทายสเนปติตาภิกขุเอตกาติภิกขุนังคณนาอิมาสมิมปนาอุโปสัทเคจตารโภิกขุสเนปติตาโหนตีอิติเอวังสเพหิอายสมันเตหิภิกขุคนันนาปิทาเรเอตพานภิกขุนีนโมวาโทปนาอิธานิตาสังนัติตายานัตถิ อิติสกรโนกาสานังปุากิจจานังกตัตตานิกรโนกาสานังปุากิจจานังปกติยาปรินิติตัตตา เอวันตังนววิทังปุากิจจังปรินิติตังโหติ เนติเตจะปุากิจเจสเจโซทิวโซจตุทสีปันรสีสามัคคีนัมัญญตโร ยะถาชาอุโปสโทปันรสโสยาวติกาจะภิกขุกรรมปตาสังคูโปสทาระหะจัตตารวาตโตวาอติเรกาปกตตาปราชิกังอนาปนานสังเขนวาอนุขิตาเตชะโคหัตถปาสังอเวชหิตวาเอกสิมายังติตา เตสันจวิกาลโภชนาทิวเสนวัตถุสภาคาปฏิโยเจนวิชันติเตสันจหัตถปาเสหัตถปาสโตปหิกรณวเสนาวเชตโพโกจิวัชนียปุคโลเจนทีเอวันตังอุโปสถกัมมังอิเมหิจโตหิลักขเนหิสังขหิตังปตะกัลลังนามโหติกาตุงยุตรูปัง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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุนหาตุเมพันเตสังโฆอชิโปสโทปนรโสยะทิสังคัสสะปะตะกันลัง สังโฆอุปสถังคาระหิยปาติโมกขัง อุทิสเอยกิงสังคสะอุภกิจจังปาริสุทิงอายสมันโต อารเจธาปาติโมกขัง อุทิสิสามเอตังสเพวสันตาสาตุกังสุโนมะมานสิกโรมา ยัสสยาอาปติโสอาวิกเรยา อสันติยาอาปติยาตุนหีภวิตพังตุนหีภาเวนะข้ปนายสมันเตปริสุทธาติเวทิสาอามียะธาโคปนาปเจกปุทธสะเวยากรนังโหติเอวเมวังเอวรูปายาปริสายยาวตติยังอนุสาวิตังโหติโยปนาปิกุยาวตติยังอนุสาวิยมาเนสระมานน สันติงอาปติงนาวิกรหิยาสัมปชานมุสาวาทัสโหติ สัมปชานมุสาวาโทโคปนายสมันโต อันตรายโกธรรมโมวุโตภควตาตาสมาสระมาเนนาภิกุณาอาปันเนนาวิสุทาเปเคนา สันติอาปติอาวิกาตภา อาวิกตาหิสัพพาสุโหตินิธานังนิธิตังตัตริเมจตารโรปราชิกาธรรมาอุเทสังอาคัชันเตโยปนาภิกขุภิกขุนังสิกขาสาวชีวสมาปโนสิกขังอัปปัจจายตุภลยังอนาวิกตวา เมทุนังธรรมังปฏิเสวยา อันดมโสติรัชานกตายะปิปาราชิโกโหติอสังวาโซยโอปนาปิกุขามาวาอรัญญาวาอธินังทยสังฆาตังอาทิเยยายะธารูเปอธินาธาเนราชาโนโจรังกเหตวาหนายยงวาพันทยงวาปภาชยงวาโจโรสิพาโลสิมุลโหสิเทโนสิติ ตถารูปังพิกุอธินังอาทิยมโนอายัมปิปาราชิโกโหติอสังวาโสนิโอปนาปิกุสันจิตจะมนุสวิกหังชีวิตาโวโรปะยาสัตตหารกังวาสปริเยสยามรณะวันนังวาสังวันนายะมรณะยาวาสมาทปยาอัมโพปุริสกิงตุหิมินาปาปเกนาทุชีวิเตนา มตันเตชีวิตาสยโยติ อิติจิตมโนจิตสังกปอเนกปริยาเยนามรณะวันนังวาสังวันนายะมรณายวาสมาทปายยะอยัมปิปาราชิโกโหติอสังวาโสเยโอปนาภิกุอนาพิชานังอุตริมนุสธรรมัง อตุปนายิกังอละมาริยญาณทัสนังสมุทาจริยา อิติชานามิอิติปัสสามิติตโตอปเรนะสมเยนะสมนุขะหิยะมาโนวาอสมนุขะหิยะมาโนวงอาปโนวิสุทธาเปโคเอวังวัฏหยาอาชานเมวังอาวโสอวจังชานามิอปัสสังปัสสามิตุชังมุสาวลปินติอัญญตระอธิมานาอยัมปิปราชิโกโหติอสังวาโซ อุทิทาโคอายสมันโตจัตตารูปาราชิกาธรรมานเยสังปิกุอัญญตรังวาอัญญตรังวาอาปัชิตวานลภัตติภิกขุหิสัตถิงสังวาสังยธาปุเรตธาปัชชาปาราชิโกโหติอสังวาโซตถายสมันเตปุชามิกัจจิตาปริสุทธาตุติยมปีปุชามิกัจจิตาปริสุทธา ตติยมปีพุชฌามิกัจจิตาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิปาราชิกุเทโสนิธิตโอนอิเมโคปนายสมันโตเตระสะสังคาทิเสสะธรรมาอุเทสังอาคาชันเตสันเจตนิกาสุกาวิสัตติอัญญตระสุปินันตาสังคาทิเสโซ ยโอปนาภิกขุโอตินโนวิปริณเตนะจิตเตนะมาตุคาเมนะสัตถิงกายสังสักขังสมาปัจชัยยะหัตถคาหังวาเวนิคาหังวาอัญญตรัสวาอัญญตรัสวาอังกัสสะปรามสนังสังขาติเสโสยโอปนาภิกขุโอตินโนวิปริณเตนะจิตเตนะมาตุคามังตุทุลลาหิวาจาหิโอภาสัยยา ยะธาตังยุวายุวติงเมธนูปสันหิตาหิสังขาติเสโซยโยปนาปิกุโอตินโนวิปริณเตนะจิตเตนะมาตุคามัสสะสันติเกอัตตกามะปาริจริยายะวันังภาษาเอยะ เอตตะคังภักคณิปาริจริยานังยามาติสังสิโลวันตังกัลยาณธรรมังพระมัจจริง เอเตนะธรรมเณนะปริจริยาติ เมธโนปสันหิเตนะสังขาติเสโซนโอปนาปิกุสันจริตตังสมาปัจฉหิยาอิทิยาวาปุริสมติงปุริสสวา อิทิมติงชายตเนวาชาวรตเนวา อันตมโสตังคณิกายปิสังขาติเสโซน สัญญาจิกายปนาภิกุณากุติงการยะมาเนนา อัตสามิกังอัตุเทสังประมาณิกาการเรตภาตัตริทังประมาณังเทคโสทวาทัสวิทัติโยสุขตาวิทัติยาติริยังสัตตันตราภิกขุอภิเนตภาวัตุเทสนายา เตหิภิกขุหิวัทุงเทเสตพังอนารัมพังสปริกมนังสารัมเพเจภิกขุวัตุสมิงอปริกมเนสัญญาจิกายะกุติงการายา ภิกขุวะอนาพินัยวัตถุเทศนาหายาปมานังวะอติกามยสังขาติเสโซมหลกัมปนาภิกุณาวิหารังการยะมาเนนาสัตสามิกังอตุเทสังภิกขุอภิเนตภาวัตถุเทศนายาเตหิภิกขุหิวัตุุเทเสตพังอนารมพังสปริกมนังสารัมเพเจภิกขุวัตถุสมิงอปริกมเน มหลกังวิหารังการยาภิกขุวาอนาพินยวัตุเทสนายสังฆาทิเสโซโยปนาภิกขุภิกขุงตุโทโทโสอปติโตอมูลเกนะปาราชิเกนะธรรมเณนะอนุทังสเอยอาเปวนามานังอิมัมหาพระมจริยาจาวยันติตโตอปเรนะสมเยนา สมนุคาหิยะมาโนวาอสมนุคาหิยะมาโนวา อมุลกันเจวะ ตังอธิกรณัง โหติ ภิกขุจะโทสังปฏิทาติสังขาติเซโซเยโอปนาภิกขุภิกขุง ตุโทโทโซอปติโตอัญญภาคิยัสสะ อธิกรณัสสะกินจิเทสัง เลสมตัง อุปาทายะปาราชิเกนะธรรมเมนะอนุทังสะเอยา อเปวนามานังอิมัมหาพระมัจจริยาจาวยันตเตตโตอปเรนะสมเยนะสมนุคาหิยะมโนวา อสมนุคาหิยะมโนวาอัญญภาคียันเจวะตังอธิกรณังโหติโกจิเทโสเลสมัตโตอุปาทินโนภิกขุจะโถสังปฏิทาติสังคาติเซโซนยโอปนาภิกขุสมัคคัสสะสังคัสสะเพทายะปรกมะเอยา เพทนาสังวัตนิกังวาอธิกรณังสมาทายาปะคายหติทายียาโสภิกุภิกขุหิเอวมัสสวัชนิโยมาอายสัมมาสมกัสสะสังกัสสะเพทายะปรกมีเพทนาสังวัตนิกังวาอธิกรณังสมาทายาปะคายหาอัธาสีสเมตายสมาสังเขนะสมโคหิสังโคสมโมธมาโนอวิวัธมาโนเอกุเทโสภาสวิหรติติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวุจมาโนตเทวะปะคันให้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมนุภาสิตโพตัสสะปตินิสัขาอายา ยาวะตติยันเจสมนุภาสิยมโนตังปตินิสัชัยยา อิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชัยยาสังฆาทิเสโสตัสเสวะโคปนาภิกขุสาภิกขุโหนติอนุวัตกาวะขวาทกา เอโกวาทเววาตโยวาเตเอวังวัฏไหยุงมาอายสมันโตเอตังปิคุงกินจิอวจุธาธรรมวาทีเจโซภิกขุวินิยวาทีเจโซภิกขุอัมหากันเจโซภิกขุชันทันจะรุจินจะอาทายะโวหรติชานาติโนภาสติอัมหากัมเปตังขมติติเตปิคุปิคุหิเอวมัสสุวัจนียา มาอายสมันโตเอวังอวจุธานาเจโซภิกุธรรมวาทีนาเจโซภิกุวินยวาที มาอายสมันตานำปิสังฆเพโทรุจิตธาสเมตายสมันตานังสังเขนะสมัโคหิสังโคสมโอธรรมานนอวิวัธมาโนเอกุเทโซภาสุวิหรตีตีเอวันจะเตปิคู่ปิคู่หิอุจจมานาตเทวปะคันให้ยง เปิคูปิคูหิยาวัตติยังสมนุภาสิตภาตัสสะปตินิสขายา ยาวัตติยันเจสมนุภาสิยมานาตังปตินิสัชเอยุงอิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชเอยุงสังขาติเสโสปิคุปเนวะทุปจัชาติโกโหติ อุเทสะปริยาปเนสุสิกขาปเทสุภิกขุหิสหธรรมิกัง อุจจมาโนอัตานังอวัจเนยังกโรติมามังอายสมันโตกินจิอวจุธากัลยาณังวาปาปกังวาอหัมปายสมันเตนะ กินจิวะข้ามีกัลยาณังวาปาปกังวาวิรมาทายสมันโตมมวัจนายาติโสภิกุภิกขุหิเอวมัสสวัจเนโย มาอายสมาอัตานังอวัจเนยังอากาเสวัจเนยังเมวะอายสมาอัตานังกโรโต อายสมาปิภิกขวะเทโตสหธรรมเอนาภิกขุปิอายสมันตังวัคขันติสหธรรมเอนา เอวังสังวัตถิตัสสะภควาโตปริสายะทิทางอัญญมัญญวัจเนนะอัญญมัญญวุธาปเนนะอาติ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิอุจจมาโนตเทวปะคันให้ยาโซภิกขุภิกขุหิยาวตติยังสมานุภาสิตโพตัสสะปตินิสขายายาวตติยันเจสมานุภาสิยมโนตังปตินิสัชยาอิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัชยาสังฆาทิเสโสภิกขุปเนวะอัญญตรังคามังวานิคมังวา โอปนิสัยวิหรติกุลทุสโกปาปสมาจารโรตัสโคปาปกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจากุลานิจเตนะตุธาเนทิสันติเจวสุยันติจาโสภิกุภิกุหิเอวมัสวัจนิโยอายสมาโคกุลโทสโกปาปสมาจารโรอายสมาโตโคปาปกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจา กุลานิจายสมตาตุธาเนติสันติเจวสุหิยันติจาปกมตายสมาอิมมหาอาวาสาอลันเตอิทวาเสนาอาติเอวันจะโซภิกุภิกุหิอุจจมาโนเตภิกุเอวังวัฏไหยะชนะคามิโนจะภิกุโทสคามิโนจะภิกุโมหคามิโนจะภิกุพยาคามิโนจะภิกุตาทิสิกายะอาปติยาเอกจังปภาเชนติ เอกจังนปภาเชนตีตีโสปิกุปิคุหิเอวมัสวัจนิยนมาอายสมาเอวังอวัจจานาจะปิโคชันะคามิโนนาจะปิโคโทสคามิโนนาจะปิโคโมหคามิโนนาจะปิโคพยาคามิโนอายสมาโคกุลโทสโกปาปสมาจารุอายสมาโตโคปาปกาสมาจารา ติสันติเจวสุยันติจากุลานิจายสมตาตุทานิติสันติเจวสุยันติจา ปกมตายสมาอิมัมหาอวาสาอลันเตอิทาวเสนอาติเอวันจะโซภิกขุภิกขุหิอุจมาโนตเทวปะคันให้อียาโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมานุภาสิตโพตัสสะปตินิสักขาอายา ยาวะตติยันเจสมโนภาสิยะมโนตังปตินิสัชอิยา อิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัจชยาสังขาติเสโนอุทิธาโคอายสมันโตเตระสสังขาติเสสะธรรมา นวะปัทมาปฏิกาจตารโยาวะตติยกา เยสังภิกขุอัญญตรังวาอัญญตรังวาอาปชิตวายาวติหังชานังปฏิชาเทติ ตาวติหังเตนะพิกุณาอากามาปริวัฒพังปริวัฏปริวาเสนาพิกุณาอุตริงชารตังพิกุมานตายะปฏิปัชิตพังจินนามานโตพิกุยัตสิยาวิสติคโนพิกุสังโฆตัทโสพิกุอเพตโพเอเกนะปิเจอุโนวิสติคโนพิกุสังโฆตังพิกุงอภัยโสจะพิกุอนัพิโต เตจะพิคขุขารห้าอายังตถาสามเอเจตถายสมันเตปุชามิกจิตถาปริสุทธาทุติยมปิปุชามิกจิตถาปริสุทธาตติยมปิปุชามิกจิตถาปริสุทธาปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิสังขาติเสสุเทโสนิธิโตอน อิเมโคปนายสมันโตทเวอเนยตาธรรมาอุเทสังอาคาชันเตโยปนาปิกุมาตุคาเมนะสติงเอโกเอกายระโหปฏิชันในอาสเนอลังกามนิเยนิสัจังกปะหิยาตเมนังสัทไทยวาจสาอุปาสิกาติสวาตินังธรรมานังอัญญตเรนวัฏไหยาปาราชิเกนวาสังขาดิเซเซนวาปาจิตเยนวา เนสจังเบกุปติชานมาโนตินังธรรมานังอัญญตเรนะกาเรตโพปาราชิเกนวาสังขาดิเสเสนวาปาจิตติเยนวาเยนวาสาสัทไทยวาจสาอุปาสิกาวัทไหยาเตนะโสเบกุกาเรตโพอยังธรรมโมอนิยโตนะเฮวะโคปนาปติชันนังอาสนังโหตินาลังกามมนยัง อลัญจะโคโหติมาตุคามังตุทุลลาหิวาจาหิโอภาสิตุงโยปนาปิกูตถารูเปอาสเนมาตุคาเมนะสัทิงเอโกเอกายระโหนิสชังกปะเฮยา ตเมนังสัทไทยวาจสาอุปาสิกาติสวาหาทวินังธรรมานังอัญญตเรนวัฏหิยาสังขาติเสเสนวาปาจิตเยนวา นสัฉังพิกุปติชานมาโนทวินังธรรมานังอัญญตเรนะกเรตโพสังขาริเสเสนวาปาจิตเยนวาเยนวาสาสัทไทยวายุสาอุปาสิกาวะไทยาเตนะโซภิกุกาเรตโพอยัมปิธรรมโมอนิยโตอุติธาโคอายสมันโตทเวอนิยตาธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจจิธาปริสุทธา ทุติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธาตติยมปิปุชาเมกจิตถาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิอนิยตุเทโสนิติโต อิเมโคปนายสมันโตติงสานิสกิยาปาจิตยาธรรมาอุเทสังอาคัชันติ นติตาเจวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกตินเนทัสหะปรมังอติเรกจีวรังทาเรตพัง ตังอติกามยโตนิสกิยังปาจิตยัง เนติตาเจวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกตินเน เอ เอการตัมปิเจพิกุติเจวเรนาวิปวัสสอยาอัญญตระพิกุสัมมติยานิสกิยังปาจิตยัง นติตาเทวรสมิงพิกุณาอุพัตสมิงกทินเอพิคุโนปเนวะอากาลจวรังอุปัชัยยาอากังคมาเนนาพิกุณาปฏิฆเหตับพัง ปฏิฆเหตวะกิปเมวะกาเรตับพัง โนจัสสะปาริปุริมาสะปรมันเตนาพิกุณาตังจีวรังนิกิปิตพังอุนัสสะปาริปุริยาสติยาปัจจาสายยา ตโตเจอุตริงนิกิปยะสติยาปิปัจจาสยานิสกิยังปาจิตยังโยปนาปิกุอัญญาติกายาปิกุนิยาปุราณจีวรังโทวาปยวารชาปยวาอาโกตาปยวานิสกิยังปาจิตยังโยปนาปิกุอัญญาติกายาปิกุนิยาหัตโตจีวรังปฏิคันให้ยะอัญญตระปาริวัตกานิสกิยังปาจิตยัง โยปนภิกุอัญญาตกังขหปติงวาขะปตานิงวาจีวรังปิญญาปยะอัญญตระสมยานิสักยังปาจิตยังตถาอย่างสมโยอชินาจีวรวาโหติภิกขุนัทจีวโรวาอายังตถาสมโยตันเจอัญญาตโกกหาปฏิวากหาปตานิวาะหุหิจีวเรหิ อภิหัตุมปวารายา สันตรุตระปรมันเตนาภิกุณาตโตจีวรังสาติตพังตโตเจอุตริงสาติยยะนิสกิยังปาจิติยังภิกุงปเนวะอุติสะอัญญาตกัสสะขหปฏิสวะขหปตานิยาวังจีวระเจตาปนังอุปคตังโหติ อิมินาจีวระเจตาปเนนะจีวรังเจตาปิตวังอิทัณนามังภิกุงจีวเรนะอัชาเทสามิติ ตัตระเจโซภิกขุปุเพอปวาริโตอุปสังกมิตวาชีวเรวิกปังอาปัชัยยะสาธุวัตมังอายสมาอิมินาจีวระเจตาปเนนาเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาเปตวะอัชชาเทหิติกัลยาณกรรมยตังอุปาทายะนิสักขิยังปาจิตยังพิคุงปเนวะอุทิสะอุพินังอัญญาตกานัง ขหปตินังวาขหปตานินังวาปัจเจกชีวระเจตาปนาอุปคตาหนติ อิเมหิมยังปัจเจกชีวระเจตาปเนหิ ปัจเจกชีวรานิเจตาเปตวาอิทันนามังปิคุงจีวเรหิอาชาเทสามอาติตัตระเจโสภิกขุปุเพอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวเรวิกปังอปัชัยยา สาธุวตมังอายสมันโตอิเมหิปัจเจกาจิวระเจตาปเนหิเอวรูปังวาเอวรูปังวาจิวรังเจตาเปตวันอาชาเทธาโอโพวสันตาเอเกนาติกัลยาณกรรมยตังอุปาทายะนิสกิยังปาจิตยังพิคุงปเนวะอุทิสราชาวาราชโพโควาพระมโนวาขหปติโกวาทูเตนาจิวระเจตาปนังปะหินะอยา อิมินาจิวระเจตาปเนนาจิวรังเจตาเปตวาอิทัณนามังปิคุงจิวเรนะอาชาเทหิติโซเจโทโตตังปิคงอุปสังกมิตวาเอวังวัฏไหยาอิทังโคพันเตอายสมันตังโอติสะจิวระเจตาปนังอาภัตัง ปฏิคันห้าตุอายสมาจิวระเจตาปนันเตเตนะพิกุณาโซทูโตเอวมัสวัจเนโย นาโคมยังอวโซจิวระเจตาปนังปฏิคันหามอาจิวรัญญโคมยังปฏิคันหามากาเลนะกปิยันติโซเจโทโตตังปิคุงเอวังวัฏเหียาอติปนายสมันโตโกจิวยาวัจกโรติจิวรัติเกนาภิกเวภิกุณาวยาวัจกโรนิทิสิตโพ อารามิโกวาอุปาสโกวาเอโซโคอาวุโซภิกขุนังวยาวัจกโรตีโซเจทูโตตังวยาวัจกรังสัญญาเปตวานตังภิกขุงอุปสังกมิตวาเอวังวัฏไหยายังโคพันเตอายสมะวยาวัจกรังนิทิเสสัญญาโตโสมยาอุปสังกมโตอายสมะกาเลนะจีวเรนะตังอาชาเทสติเต จีวรติเกนาภิกเวภิกุณาวยาวัจกโรอุปสังกมิตวาทเวติขัดตรงโจเทตโพสาเรตโพ อัทโทเมเอาโซจีวเรนาติทวิติขัดตรงโจทยะมาโนสารยะมาโนตังจีวรังอภินิพาทไยา อิเจตังกุสลังโนเจอภินิพาทไยาจตุขดตรงบัญจขดตรงชขดตุปรมังตุนเฮภูเตนะโอติสะธาตพัง จตุขตงปัญจขตงฉขตุประมังตุนเฮภูุนบุตริสาติธมาโนตังเจวรังอภินิพาทไยาอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพาทไยาตโตเจอุตริงวายมมาโนตังเจวรังอภินิพาทไยานิสักขิยังปาจิตยังโนเจอภินิพาทไยายะตัสสนจีวระเจตาปนังอาภตังตัทธสามังวาคันตพัง ทูโตวาปะเหตับโพยังโคตุมเหอายสมันโตปิคุงอุติสะจิวระเจตาปนังปะเฮนิธานาตันดัสสาพิคโนกินจิอัทังอนุโพติยุนชันตายสมันโตสกังมาโวสกังวินาสิติอยังตัตสามีจีจีวรวะโคปัทโมโยปนาปิกุโกสยามิสกังสันทตังการาปยะนิสกิยังปาจิติยัง โยปนาปิโกสุทกาลกานังเอลกโลมานัง สันทตังการาปยานิสกิยังปาจิตยังนวัมปนาปิกุณาสันทตังการยะมาเนนาทเวภาคาสุทกาลกานังเอลกโลมานังอาธาตพาตติยังโอทาตานังจตุทังโคจริยานัง อนาธาเจปิกุทเวภาเคสุตกาลกานังเอลกโลมานัง ติยังโอทาตานังจตุทังโคจริยานัง นวังสันทตังการาปยานิสักิยังปาจิตยังนวัมปนาภิกุณาสันทตังการาเปตวันชาพัสสะเนทะเรตพังโอเรนาเจชนังวัสสานังตังสันทตัง วิสาเชตวาวา อวิสาเชตวาวา อันยังนวังสันทตังการาปยา อัญญตราภิกุสมัติยานิสักิยังปาจิติยังนิสิทนาสันถตัมปนาภิกุณาการยะมาเนเอนาปุราณสันถตัสสะสามันตาสุขตาวิทัติอาธาตพานทุพันนกรณายะอนาธาเจปิโกปุราณสันถตัสสะสามันตาสุขตาวิทัตทิ้งนวังเนสิธนาสันถตังการาปยานิสักิยังปาจิตยัง พิคุโนปเนวะอัธานมคปติปนัสสะเอละกะโลมานิอุปัชยงอากังขมาเนนาพิคุณาปฏิกะเหตพานี ปฏิกะเหตวาติโยชนะปรมังสหัทธาหาเรตพานีอสันเตหารเกตโตเจอุตริงหรยาอสันเตปิหารเกนิสักขิยังปาจิตยังโยปนะภิคุอัญญาติกายาพิคุณียัง เอลกโลมาเนทวาปยวารชาปยวาเวชตาปยวานิสกิยังปาจิตยังโยปนาเบโุชาตารูปราชตังอุคันหยวาอุคันห้าปยวาโอปนิกิตังวาสาธิยยะนิสกิยังปาจิตยังโยปนาเบโุนานาปการกังรูปิยสังโวหารังสมาปัชยะนิสกิยังปาจิตยัง โยปนาปิโคนานัปการกังกายวิกยังสมาปัชยะนิสักขิยังปาจิตยังโกศิยวะโคทุติยนทัสหะปรมังอติเรกปโตทาเรตโพตังอติกามยโตนิสักขิยังปาจิตยังโยปนาปิโคนาปัญจพันธันเอนาปัตเตนะอันยังนวังปัตตังเจตาปยะนิสักขิยังปาจิตยัง เตนะพิกุณาโสปโตพิกุปริสายานิสจิตโพโยจตัสสาพิกุปริสายาปตาปริยันโตโสจตัสสาพิกุโนปทาตโพอายันเตพิกุปโตยาวะเพทนายะทาเรตโพติอายังตถาสามอีจียานิโคปนาตานิคิลานานังพิกุนัง ปฏิสายานยานิเพสัชานิสยทิทาง สเปนวะนีตังเตลังมตุภานิตังตานิปติกเหตวาสัตตหะปรมังสันนิติการกังบริพุนจิตภานี ตังอติกามยโตนิสักิยังปาจิตยังมาโซเซโซขิมหานันเตพิคุณาวสิกาสาติกะจีวรังปริเยสิตพังอรธมาโซเซโซขิมหานันเตกัตวานิวาเซตพัง โอเรนเจมาโซเซโซกิมหานันติวสิกาสติกะจีวรังปรีเยสหิยาโอเรนธรรมาโซเซโซกิมหานันติกัตวานิวัสยานิสกิยังปาจิตยังเยโอปนาเบโกปิคุสาสามังจีวรังทัตวากุปิโต อนัตตมโนอาชินทยวะอาชินทาปยวานิสกิยังปาจิตยัง โยปนาเปโกสามังสุตังวิญญาเปตวาตันตวายเยหิจิวรังวายาปยานิสักิยังปาจิตยังพิคุงปเนวะโอติสะอัญญาตะโกกหาปติวากหาปตานิวาตันตวายเยหิจิวรังวายาปยาตัตระเจโสเปกุปุเพอปวาริโต ตันตวายเยอุปสังกมิตวาจีวเรวิกับปังอปัชชยา อิทังโคอาวโซจีวรังมังโอติสาวิยติอายตันจักโวทาวิตตันจะอปิตันจะสวิตันจะสุภวาชิตันจะสวิเลกิตันจะสวิตัจิตันจะกโรทาอเปวนามะมยัมปิอายสมันตานัง กินจิมัตตังอนุปทัชเชยามาติ เอวันจะโซภิกขุวัตวากินจิมัตตังอนุปทัชเชยา อันตมโสปินดาปาตมัตตัมเปนิสกิยังปาจิตยังทัสหานาคตังกติกะเตมาสิปุณมังพิคุโนปเนวะอัจเจกะจีวรังอุปัชัยยะอัจเจกังมัญญมาเนนาพิคุณาปฏิกะเหตพังปฏิกะเหตวายาวะจีวรกาลสมยังนิกิปิตพังตโตเจอุตรินิกิปยานิสกิยังปาจิตยัง อุปวัตสังโปนากติกาปุณมังยานิข้อปนาตานิอารัญญกานิเสนาสนานิสาสังกสมตานิสปฏิพยานิตถารูเปสุภิกุเสนาสเนสุวิหารันโตอากังขมาโนตินังจีวรานังอัญญตรังจีวรังอันตรคเรนิขิปยาสยาจตัสสาภิกโนโกจิเทวปัจโยเตนะจิวเรนามิปวาสายา ชารตะปรมันเตนะพิกุณาเตนะจีวเรนะวิปวสิตพังตโตเจอุตริงวิปวัสเสียอัญญตระภิกุสมัติยานิสักขิยังปาจิตยังโยปนาภิกุชานังสังขิกังลาพัง ปริณตังอัตโนปริณามยะนิสักขิยังปาจิตยังปัตตวะโคตติโยอุทิทาโคอายสมันโตติงสานิสักขิยาปาจิตยาธรรมา ตถายสมันเตปุชาเมกัจิตาปริสุทธาตุติยมปีปุชาเมกัจิตาปริสุทธา ตติยมปีปุชาเมกัจิตาปริสุทธา ปริสุทธทายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามินิสกิยาปาจิตยาธรรมานิธิตาอิเมโคปนายสมันโตทเวนวุติปาจิตยาธรรมาอุเทสังอาคาชันติ สัมปชานมุสาวาเทปาจิตยังโอมัสวาเทปาจิตยังภิกขุเปสุญเยปาจิตยังโยปนาภิกขุอนุปสัมปันังปัตโสธรรมังวาจยปาจิตยังโยปนาภิกขุอนุปสัมปันเนนาอุตริทวิรตติรัตตังสหสยังกัปปยปาจิตยังโยปนาภิกขุมาตุคาเมนา สหสยังกับปยะปังจิติยังโยปนาภิกขุมาดุคามัสสาอุตริฉปัญจวัจหิธรรมังเทสยาอัญญตระวิญญาบริสวิกเหนะปัญจิติยังโยปนาภิกขุอนุปสัมปันนัสสา อุตริมนุสธรรมังอโรเจยะภูตัสมิงปัญจิติยังโยปนาภิกขุภิกขุสาตุทุลังอาปติงอนุปสัมปันนัสสา อโรจยะอัญญตระภิกุสมัติยาปาจิตยังโยปนาเปกุปัทวิงคณายวาคณาปยวาปาจิตยังมุสาวาทวะโคปัทโมนภูตคามาปาตพยตายาปาจิตยังอัญญวาทเกวิเหสเกปาจิตยังอุชาปนเกขียนเกปาจิตยังโยปนาเปกุสังหิกังมันจังวา ปีทั้งวาปีสิงวาโกชังวาอโชกาเซสันทริตวาวาสันทราเปตวาวาตังปะกมันโตเนวะอุทรยานาอุทราปยะอนาปุชังวาคัชฉยะปาจิตยังโยปนาปิกุสังที่เกวิหาเรไสยังสันทริตวาวาสันทราเปตวาวาตังปะกมันโตเนวะอุทรยา นาอุทราปยะอนาปุชังวาคัจฉยะปานจิตยังโยปนาปิโกสังคิเกวิหาเร ชานังปุภูปะกตังปิคุงอนุปคัจฉะสยังกัปปยายาสสัมภาโทภวิสติโสปกมิสติเต เอตาเทวะปัจจยังกริตวะอนันยังปาจิตยังโยปนาภิกุภิคุงกุปิโตอนัตตมโน สังคิกาวิหารานิกัตไหยวานิกัตหาปยวาปาจิตติยัง โยปนาภิกขุสังคิเกวิหาเรอุปริเวหาสกุติยาอาหัจจปาทกังมันจังวาปีทั้งวาอภินิสิทยวาอภินิปัชยวาปาจิตติยัง มหลกัมปนาภิกุณาวิหารังการยมาเนนา ยาวัตวารโกสะอัคลัทปนายา อโลกสันติปริกรรมายา ทเวติชาตนัสสะปริยายังอัปหาริเตติเตนะอาทิธาตพัง ตโตเจอุตริงอัปหาริเตปิติโตอติเทหยะปาจิตยังโยปนาภิกขุชานังสปานกังอุทกังตินังวามัติกังวาสินจยวาสินจาปยวาปาจิตยังภูตคามวะโคทุติโยโยปนาภิกขุอสมมโตภิกขุนิโยโอวัทยปาจิตยัง สมโตเปเจภิกุอัทังคเตสุริเยภิกุนิโยโอวัทยปาจิตยังโยปนาเปคุภิกุโนปัสยังอุปสังกมิตวาภิกุนิโยโอวัทยาอัญญตระสมยาปาจิตยังตถายังสมโยคิลานาโหติภิกุนีอายังตถาสมโยโยปนาเปคุเอวังวัทยา อามิสเหตุปิคุปิคุนิโยโอวาทันติติปาจิติยังโยปนาปิคุอัญญาติกายาปิคุนิยา จีวรังทัตทยะอัญญตระปาริวัตกาปาจิติยังโยปนาปิคุอัญญาติกายาปิคุนิยา จีวรังสิพยวาสิภาปยวาปาจิติยังโยปนาปิคุปิคุนิยาสัตถิงสังวิทายะเอกทานมะขังปฏิปัชยา อันนามโสขามันตรัมปีอัญญตรสมยาปาจิติยังตถายังสมโยสัทธคัมอนิโยโหติมโกซาสังกัสมโตสปฏิพโยอายังตัาสมโยยโอปนาปิโกภิกุนิยาสัตหิงสังเวทายะเอกังนาวังอภิรุให้ยาอุทธคามนิงวาอโตคามนิงวาอัญญตระติริยันตนะนายปาจิตยัง โยปนาภิกุชานังภิกุณีปริปาจิตังปินาปาตังพุญชัยยะอัญญตระปุเพกิหิสมารัมภาปาจิตยังโยปนาภิกุภิกุณิยาสัตถิงเอโกเอกายรโหนิสัจฉังกัปยะปาจิตยังโอวาทวะโคตติโยอาคิลาเนนาภิกุณาเอโกอวัสถะปินโดพุญจิตตโพตโตเจอุตริงพุญชัยยะปาจิตยัง คณะโภชเนอัญญตรสมยาปาจิตยังตัทายังสมโยคิลานะสมโยจีวรธานะสมโยจีวรการสมโยอัฏฐานะคมนะสมโยนาวาเพรุหณะสมโยมหาสมโยสมณพัตตสมโยอายังตัทธสมโยปรัมปรโภชเนอัญญตรสมยาปาจิตยัง ตถายังสมโยคิลานะสมโยจิระธานะสมโยจิระการะสมโยอายังตถาสมโยภิกขุปเนวะกุลังอุปคตังปุเวหิวามันเทหิวาอภิหัทุมภวารหยาอากังขมาในนาพิคุณาทวิติปัตตะปุราปฏิกะเหตภา ตโตเจอุตริงปฏิคันให้ยาปานจิตยังทวิติปัตตะปุเรปฏิกะเหตวา ตโตนิหริตวาภิกขุหิสติงสังวิภาจิตพังอายังตัาสามีจีโยปนาภิกขุพุตตาวิปวริโต อนัตตริตังฆาทนิยังวาโพชนิยังวา ฆาทยวาปุญชยวาปาจิตยังโยปนาภิกขุภิกขุพุตตาวิงปวาริตังอนัตริเตนะฆาทนิเยนวาโพชนิเยนวาอภิหัตุมปวารายยา หันทาภิกขุขาทาวาปุญชาวาติชานังอาสาธนาเปโคพุทธสมิงปาจิตยัง โยปนาภิกขุวิกาเลขาทนิยังวาโพชนิยังวาคาททยวาปุญชยวาปาจิตยัง โยปนาภิกขุสันนิธิการกังคาทนิยังวาโพชนิยังวาคาทยวาปุญชยวาปาจิตยังยานิโคปนาตานิปนิตาโพชนานิสยาทิทาง สปินวะเนตังเตลังมัตุพานิตังมัชโมังสังเครังทัติโยปนาปิโกเอวรูปานิปนิตาโพชนานิอาคิลานุอัตโนอัตายะวิญญาเปตวาปุญชยะปาจิตยังโยปนาปิโกอธินังมุขทวารังอาหารังอาหารยะอัญญตระอุตกะทันตะโปนาปาจิตยังโพชนวโคจตุโท ยโอปนาปิคุอเจลกัสวาปริภาชกัสวา ปริภาชิกายวาสหัทธาคาทันิียังวาโพชนิยังวาทัทยะปานจิตยังยโอปนาปิคุเอวังวัทยา เอหาวโสขามังวานิขามังวาปินนายะปาวิสิสามาติตัสสะธาเปตวาวาอัธาเปตวาวาอุโยชัยยาคัจชาวโสนเมตยาสัตถิงกัทาวานิสัจชาวาภาสุโหติ เอกกัสเมกทวานิสัชาวาภาสุโหติติเอตเทวปัจจยังกริตวะอนัญญังปาจิติยังโยปนาภิกุสโพชเนกุเล อนุปคัตชานิสัชังกปยะปาจิติยังโยปนาภิกุมาดุคาเมนะสัทิงระโหปฏิชันเนอาสเนนิสัชังกปยะปาจิติยังโยปนาภิกุมาดุคาเมนะสัทิง เอโก เอกายระโหนิสัจังกปยาปาจิติยัง โยปนาเปโกนิมันติโตสภัตโตสมาโนสันตังเปคุงอนาปุชาปุเรพัตตังวาปัชชาพัตตังวา กุเลสุจาริตังอาปัชยะอัญญตระสมยาปาจิติยังตถาอยังสมโยจีวรธานสมโยจีวรการสมโยอยังตถาสมโยโอ อาคิลาเนนาภิกุณาจาตุมาสปัจจยะปวารณาสาติตังอัญญตระปุณปวารณายะอัญญตระนิจปวารณายะตโตเจอุตริงสาติยยะปาจิตยังโยปนาภิกุอุยุตังเสนังทัศนายะขัดชัยยะอัญญตระตถารูปปัจจยาปาจิตยังสียาจตัสสะภิกุโนโกจิเทวปัจโยเสนังคมเนยา ทวีรัตติรัตตังเตนาพิกุณาเสนายาวสิตพังตโตเจอุตริงวัสยปาจิตยังทวีรัตติรัตตันเจพิกุเสนายาวสมาโน อุโยทิกังวาพลักังวาเสนาพยุหังวาอเนกาทัสนังวาขัดชยปาจิตยังอเจลกวะโคปัญจโมโอสุราเมริยปาเนปาจิตยังอังคุลิปโตทะเกปาจิตยัง อุทะเกหัสธรรมเมปาจิตยัง อนาทรเยปาจิตยังโยปนาปิกกปิคุงผิงซาปยาปาจิตยังโยปนาเปกุอคิลานวิสิวนาเปโคโชติงสมาตห้ยวาสมาตหปยวะอัญญตระตถารูปปัจจยาปาจิตยังโยปนาเปกุโอเรนธรรมสังนะหายยา อัญญตระสมยาปาจิตยัง ตัท่าอย่างสมโยทิยโทมาโซเซโซขิมหานันเตวัสานสะพัทโมมาโซอิเจเตอัฏตยามาสาหาอุณหสมโยปริละหสมโยขิลานะสมโยกรรมสมโยอัฏฐานะขมนะสมโยวาตาวุติสมโยอายังตัทสมโยนวัมบนาภิกุณาจีวระละเพนาตินังทุพนักกรณานังอัญญตรังทุพนักกรณังอาธาตับหัง นิลังวากัตถมังวากาลสามังวาอนาธาเจภิกุตินังทุพนักกรณานังอัญญตรังทุพนักกรณังนวังจีวรังปริพุนเชยปาจิตติยังโยปนาภิกุภิกุสวาภิกุนิยาวาสิกมานายาวาสมเนรสวาสมเนริยาวาสามังจีวรังวิกัปเปตวะอปจุทธารกังปริพุนเชยปาจิตติยัง โยปนาปิโกปิกุสะปตังวาจีวรังวานิเสธนังวาโสติขรังวากายพันธนังวา อปานิทยวะ อปานิธาปยวะอนามัสโสหัสาเปโคปิปาจิติยังสุราปานวะโคชโทโยปนาปิโกสัมจิตจปานังชีวิตาโวโรปยาปาจิติยังโยปนาปิโกชานังสปานักังอุทกังบริพุนเชยปาจิติยัง โยปนาปิกุชานังยถาธรรมังนิหตาธิกรณังปุณกรรมายะอุโกตยะปาจิตยังโยปนาปิกุภิกุสะชานังตุตุลังอาปติงปฏิชาทยะปาจิตยังโยปนาปิกุชานังโอนวิสติวสังปุคลังอุปสัมปาทยาโสจะปุขโลอนุปสัมปันโนแต่จะไปคู่ขาไรห้าอีทางตัสมิงปาจิตยัง โยปนาเิโกชานังทายสัตเทนะสัตถิงสังวิทายะเอกทานมะคังปฏิปัชยยะอนามโสขามันตรัมปิปังจิตยัง โยปนาเิโกมาดุคาเมนะสัตถิงสังวิทายะเอกทานมะคังปฏิปัชยยะอนามโสขามันตรัมปิปังจิตยัง โยปนาเิโกเอวังวัฏยาตถาหังภควตาธรรมังเทสิตังอาชานามิ ยทาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาภควตาเตปฏิเสวโตนาลังอันตรายายาติโสภิกขุภิกขุเอวมัสสวัจนิโยมายสมาเอวังอวจามาภควันตังอภาจิกีนหิสาตุภควโตอภาคานังนหิภควาเอวังวัฏยา อเนกปริยาเยนะเอาโซอันตรายิกาธรรมาวุตตาภควตา อลันจะปนาเตปฏิเสวะโตอันตรายายาติเอวันจะโซปิกุปิกุหิวุจมานโนตเทวะปะคันให้ยาโสปิกุปิกุหิยาวัตริยังสมานุภาสิตาโพตัสสะปตินิสขายายาวัตติยันเจสมานุภาสิยะมโนตังปตินิสชัยยาอิเจตังโกสลังโนเจปตินิสัชยาปาจิตยังโยปนาเปโกชานังละทาวาทินาภิกุนา อากตานุธรรมเมนะตังเดทิงอาปาตินิสัตเทนะสัตเทงสัมพุญชยวาสังวสยวาสหวาสยังกัปยะปัญจิตยังสมนุเทโสปิเจเอวังวัฏยาตถาหังภควตาธรรมังเทสิตังอาชานามิยะทาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตาภควตา เตปริเสวะโตนาลังอันตรายายาติโสสมนุเทโสปิกุหิเอวมัสวัจนิโย มาอวโสสมนุเทสะเอวังอวัจจามาภควันตังอภาจิกหินะหิสาธุภควะตอภคานังนะหิภควาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนะอวโสสมนุเทสะอันตรายกาธรรมาวุตตาภควตาอลัญจปนเตปริเสวะโตอันตรายายาติเอวันยโสสมนุเทโสปิกุหิวุจจมาโนตเทวะปะคันให้ยา โสสมนุเตโสภิกขุหิเอวมสวัจนิโยอาชาตะเคเตเอาโสสมนุเทสานาเจวโสภควาสัทธาอปาทิสิตาโพยัมปิจันเยสมนุเทสาลพันติภิกขุหิสติงทวีตตติรัตตังสหสยังซาเปเตนัตถิจระเปเรวินัสสติโยปนาภิกขุชานังตถานาสิตัง สมนุเถสังอุปลาปยวาอุปธาปยวาสัมพุญชยวาสหวาสยังกับปยะปาจิตยังสปานวะโคสตโมโยปนาปิโกปิโกหิสหธรรมิกังวุจมาโนเอวังวัทยานาตาวะหังอวโสเอตัสมิสิกขาปเทสิกิสามียาวะนันยังบิคุงพยตังวนิยธารังปริปุชามีตีปานจิตยัง สิกขมาเนนาพิกเวพิกุณาอัญญาตับพัง ปริปุจิตตพัง ปริปันหิตพังอายังตัทะสามเอเจโยปนาปิกุปาติโมกแหอุทิสมาเน เอวังวัฏยา กิมณิเมหิคุตานุคุทะเกหิสิกขาปเทหิอุทิเทหิยวะเทวะกุกุจายาเวเหสายะวิเลขายะสังวัตันตีติสิกขาปทวิวันนันเกปาจิตยัง โยปนาเบกุอันวัฒมาสังปาติโมกใหอุติสมาเนเอวังวัฏยาอิธาเนวะโคอหังอาชานามิอายัมปิกิระธรรมสุตาคตสุตะปริยาปโนอันวัฒมาสังอุเทสังอาคัชติตีตันเจปิคุงอันเยปิคุชานยงนิสินนาปุพังอิมินาพิกุณาทวิติขัดตงปาติโมกใหอุติสมาเนโกปนาวาโทพิโยติ นาจตัสสะพิกโนอัญญาณเกนามุติอัติยัญจตัทอาปติงอาปันโน ตัญจายธาธรรมโอกาเรตโพ อุตรินจัสโมโหอารูเปตโพตัสเตอวโสอัลลาภาตัสเตทุลัทังยังตวังปาติโมแคอุติสมาเนนาซาตุกังอธิกตวามานาสิกโรสิติอิทังตัสมิงโมหนะเกปาจิติยัง โยปนาเบโคเปกุสากุปิโตอนัตตมโนปหารังทัตไทยปาจิตยังโยปนาเบโคเปกุสากุปิโตอนัตตมโนตละสตติกังอุคิระยะปาจิตยังโยปนาเบโคเปคุงอมุลเกนาสังขาริเซเซนะอนุทังเสยะปาจิตยังโยปนาเบโคเปกุสาสันจิตจักกุกุจังอุปทหายยะ เอติสามหุตตัมปีอภาสุภวิสติติเอตาเทวปัจจยังกริตวะอนัญญังปาจิตยังโยปนาปิโกปิคูนังพันดนะชาตานังกะละหะชาตานังวิวาทาปันนานังอุปสุติงเดทยายังอิเมพานิสันติตังโสสามีติเอตาเทวปัจจยังกริตวะอนัญญังปาจิตยังโยปนาปิโกธรรมิกานังกัมมานังชันทังทัตวา ปัจฉากิยนธรรมังอปัจฉยปานจิตยังนิโอปนาปิกุสังเขวินิชยกทายะวัตมานายาชันทังอัทตวะอุทายาสนาปกมยะปานจิตยังนิโอปนาปิกุสมัเขนะสังเขนะจีวรังทัตวะปัจฉากิยนธรรมังอปัจฉชยยะธาสันถุตังปิกุสังกิกังลาพังปรินาเมนติติปานจิตยัง โยปนาเปโกชานังสังกังลาพังปรินาตัง ปุคลสะปรินามยะปาจิติยังสหธรรมิกวะโคอัตโมโยปนาเปโกรันโยคติยสามุทาพิสิตัสสะอนิคันตราชเกอนิคตารัตนะเก ปุเพอปฏิสังวิริโตอินทคีลังอติกามยะปาจิติยังโยปนาเปโกรัตนังวารัตนสมตังวา อัญญตระอัจฉารามาอัจฉาวตถาวาโอคันหายาวะโอคันหาปยวาปาจิติยังรัตนังวาปนาภิกุณารัตนสัมมตังวาอัจฉารามเมวะอัจฉาวตเทวาโอคเหตวาวาโอคันหาเปตวาวาเนกิปิตพังยะสะภวิสติโสหริสติติอายังตัถาสามอิจ นโอปนาเปโกสันตังเปคุงอนาปุชาวิกาเลขมังบวิสัยยาอัญญตระตถารูปาอัจจายิกากรณียาปาจิตยังนโอปนาเปกุอธิมยังวาทันตมยังวาวิสานุมยังวาสุจิขรังการาปยะเพทนากังปาจิตยังนวัมปนาภิกุณามันจังวาปีทั้งวาการยะมาเนนะอัทังกุลปาทกังกาเรตพัง สุขตังคุเลนะอัญญตระเหติมายะอัตานิยาตังอติกามมยโตเชตนะกังปาจิตยังโยปนาปิกุมันยังวาปีทั้งวาตุโลนัทังการาปยะอุทาลนะกังปาจิตยังนิสิธนะสันตตัมปนาภิกุณาการยะมาเนนะปมาณิกังการเรตับหังตัตริทังปมานังทิกโสทเววิทัติโยสุขตะวิทัติยา ตีริยังที่ยะทังตัสาวิทัตถีตังอติกามมยโตเชธนกังปาจิตยังกันโดปฏิชาทิงปนาพิคุณาการยะมาเนนะปมาณิกาการตภาตัตริทังปมาณังทีกโสจตัสโสวิทัติโยสุขตะวิทัติยาติริยังทเววิทัติโยตังอติกามยโตเชตนกังปาจิตยังวสิกาสาติกังปนาภิคุณา การยะมาเนนะปมาณิกาการเรตพาตัตริตังปมาณังทีกโซฉะวิทัติโยสุขตะวิทัติยาตริยังอัตยาตังอติกามยโตเชตนากังปาจิตยังโยปนาเบโคสุขตะจีวรปมาณังจีวรังการาปะยาอัตเรกังวาเชตนากังปาจิตยังตัตริทังสุขตัสสะสุขตะจีวรปมาณัง ทีกโสนววิทัติโยสุขตวิทัติยา ติริยังฉะวิทัติโยอิทังสุขตัสสะสุขตะเจวรปมานังรัตนวัคโคนาวอโมอุทิธาโคอายสมันโตทเวนวติปานจิตยาธรรมาตัทายตมันเตปุชาเมกัจจิตาปริสุทธา ทุติยมปีปุชาเมกัจจิตาปริสุทธาตติยมปีปุชาเมกัจจิตาปริสุทธา ปริสุทธิทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิปาจิตยานิธิตา อิเมขปนายสมันโตจตารโอปาติเทสนิยธรรมาอุเทสังอาคาชันติ โยปนาภิกุอัญญาติกายาภิกุนียา อันตรครังปวิทายหัตโตคาทนิยังวาโพชนิยังวา สหัทธาปฏิกเหตวาคาทยวาพุญชยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคารายหังเอาโซธรรมังอาปัจจิงอสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติพิโุปเนวะกุเลสุนิมานิตาพุนชันติตัตระเจพิกุเนโวซาสมานรูปาติตาโหติ อิทาสุปังเทธาอิทาโอทนังเทธาติ เตเหปิคุหิสาปิคุณีอปัสสาเทตภาอปัสกะตาวะภคินิยาวะปิคุพุญชันติติ เอกสปิเจพิคุโนนปฏิภาสยาตังพิกนิงอปัสสาเทตุงอปัสกะตาวะภคินิยาวะปิคุพุญชันติติ ปฏิเทเสตพังเตหิปิคุหิคาริหังเอาโซธรรมังอาปัชิมหาอัสปายังปฏิเทสนิยังตังปฏิเทเสมาติ ยานิโคปนาตานิเสขสมตานิกุลานิโยปนาปิคูตถารูเปสุเสขสมเตสุกุเลสุปุเพอนิมันติโตอังคิลานโนข้าทนยังวาโภชนียังวาสหัทธาปฏิกเหตวาข้าทยวาพุญชยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาข้าไรหังเอาโซธรรมังอาปัชิง อสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติ ยานิโขปนาตานิอารัญญกานิเสนาสนานิสาสังกัสมตานิสปฏิพยานิโยปนาภิกุตถารูเปสุเสนาสเนสุวิหารันโต ปุเพอปติสังเวทิตังข้าท่านิียังวาโพชันียังวาอัชารามมสหัทธาปตะกิเหตวาอังคิลาโนข้าเทยวาพุญชยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณา คาริหังอวโสธรรมังอาปจิงอสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติอุติทาโคอายสมันตจัตตารโอปาติเทสนิยธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจจิตธาปริสุทธาทุติยมปีปุชฌาเมกัจจิตธาปริสุทธา ตติยมปีปุชฌาเมกัจจิตธาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหีเอวเมตังทารยามิปาติเทสนิยานิธิตาอิเมขปนายสมันโตเซกิยาธรรมาอุเทสังอาคัชันติปริมันดลังนิวาเสสามีติสิกากรณียา ปริมันดลังปารุปิสามีติสิกากรณียา สุปฏิชนโนอันตรคเรคามิสามีติสิกากรณียา สุปฏิชันโนอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียาสุสังวุโตอันตรคเรคามิสามีติสิกาการณียาสุสังวุโตอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียาโอคิตยักขุอันตรคเรคามิสามีติสิกาการณียาโอคิตยักขุอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียานาอุคิตกายอันตรคเรคามิสามีติสิกาการณียา न आंदर खरे सिति स मेति शिखा करणीय न उच्छकिकाय आन्धरखरे खमि स मेति शिखा करणीय न आंदर खरे सिति स मेति शिखा करणीया अपसत्थो आंदर खरे स मेति शिखा करणीया आंदर खरे सिति स मेति शिखा करणीया न कायपचलक आन्धरखरे खमि स मेति शिखा करणीया นากายปัจจลกาอันรักเรนิสิทิสามีติสิกขาการณียานาพาหุปัจจลกังอันรักเรขมิสามีติสิกขากรณียานาพาหุปัจจลกังอันรักเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียานาสิสปัพจลกังอันรักเรขมิสามีติสิกขากรณียานาสิสปัพจลกังอันรักเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียา นาคัมภกโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียานาคัมภกโตอันตรคเรนิสิติสามีติสิกขากรณียานาโอคุณติโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียานาโอคุณติโตอันตรคเรนิสิติสามีติสิกขากรณียานาอุกุติกายะอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียา นาปลติกายะอานรคเรนิเสติสามมติสิกากรณียาฉัพพิสติสารุปาสกัดจังปินปาตังปฏิกเหสามมติสิกากรณียาปัตตสัญเยปินปาตังปฏิกเหสามมติสิกากรณียาสมสุปกังปินปาตังปฏิกเหสามมติสิกากรณียาสมติติกังปินปาตังปฏิกเหสามมติสิกากรณียา สกัดจังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียา ปัตตสัญเยปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียาสปะทานังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียา สมาโซปกังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาโตปโตอมมัติตวาปินปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาสุปังวาพยัญชนะวาโอทะเนนาปฏิชาเทสามี พิญโยกรรมยตังอุปาทายาเตสิกขากรณียานาโซปังวาโอทนังวาอาคิลันโนอัตโน อัทายะวิญญาเปตวาพุนชิสามีติสิกขากรณียานาอุชานสัญเยปเรสังปัตตังโอโลเกสามีติสิกขากรณียา นาติมหันตังกาวลังกริสามีติสิกขากรณียา ปริมันดลังอโลปังกริสามีติสิกขากรณียา นาอนาหเตกวเรมุขทวารังวิวริสามีติติฆากรณียานาปุญชมาโนสัพพังหัดทั้งมุขเคปักขิปิสามีติติฆากรณียานาสกวเรนมุขเคนาพยาหาริสามีติติฆากรณียานาปินดุเคปกังพุนชิสามีติติฆากรณียานากวราวัชเชระกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาอวคันตะการกังพุนชิสามีติติฆากรณียา นหัตถานิโทนกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาสิทธาวการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาชิวหานิชารกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาจปุจปุการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานาสุรุสุรุการกังพุนชิสามีติติฆากรณียานหัตถานิเลกังพุนชิสามีติติฆากรณียา นปัตตนิเลขังพุนชิสามีติสิกากรณียานาอดทะนิเลขังพุนชิสามีติสิกากรณียานาสามิเสนหัตเทนปานิยทละกังปฏิกเหสามีติสิฆากรณียานาสัสิทธกังปตะโทวานังอันรคเรชเดสามีติสิฆากรณียาสมติงสาโพชนะปฏิสังยุตตานาชัตตาปานิสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิฆากรณียา นาธันดาปานิสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสะเมติสิกาการณียานาสัทธปานิสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสะเมติสิกาการณียานาอาวุธาปานิสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสะเมติสิกาการณียานาปาตุกรุณหัสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสะเมติสิกาการณียานาอุปาหนารุณหัสะอคิลานัสะธรรมังเทศิสะเมติสิกาการณียา นายานกตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาสยนคตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาปลัติกายะนิสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาเวติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียานาโอคคนติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติติฆากรณียา นาชมายังเนสีทิตวาอาสเนเนสินัสสะอคิลานัสสะหัมมังเทสิสามีติสิกากรณียานาเนเจอาสเนเนสีทิตวาอุจเจอาสเนเนสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียานาติโตนสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียานาปัจจโตขจันโตปุรโตขจันตัสสะอคิลานัสสะ ธรรมังเทศิสามีติสิกากรณียานาอุปเทนะคัชันโตปเทนะคัชันตัสสะอหิลานัสสะธรรมังเทศิสามีติสิกากรณียาโซลัสสะธรรมเทศนาปฏิสังยุตตานาติโตอังคิลางโนอุจารังวาปัสสาวังวากริสามีติสิกากรณียานาหาริเตอังคิลางโนอุจารังวาปัสสาวังวาเครังวากริสามีติสิกากรณียา นาอุทะเกอาเคลนโนอุจารังวาปัสสาวังวาแครังวากริสามีติสิกาการณียาตโยปกินนากา อุติทาโคอายสมันโตเสกิยาธรรมาตถายสมันเตปุชาเมกจิตาปริสุทธา ทุติยมเปปุชาเมกจิตาปริสุทธาตติยมเปปุชาเมกจิตาปริสุทธา ปริสุทธเทายสมันโตตัสมาตุนหิเอวเมตังทารยามิเสขียานิธิตา อิเมเข้าปนายสมันโตสัตตาธิกรณสมธาธรรมาอุเทสังอาคาชันเตอุปนุปนานังอธิกรณานังสมทายะบูปสมายา สมุขาวินิโยธาตโพสติวินิโยธาตโพอมุลหะวินิโยธาตโพปติญญาตกรณัง เยพุยสิกาตสปาปิยสิกาตินะวัฏารโกติโอติทาโคอายสมันโตสตาธิกรณสมธาธรรมาตถายสมันเตปุชฌาเมกัจิตาปริสุทธา โทติยมปีปุชฌาเมกัจจิตาปริสุทธา ตติยมปิปุชามิกจิตาปริสุทธา ปริสุทธิทายสมันโตตัสมาตุนหิเอวเมตังทารยามิสตาติการณสมทธานิธิตา อุติทังโคอายสมันโตนิธานัง อุติทาจตารโอปราชิกาธรรมาอุติทาเตระสะสังขาริเสสะธรรมาอุติทาทเวอนิยตาธรรมา อุทิธาติงสานิสักิยาปานจิตยาธรรมาอุทิธาทเวนะวติปานจิตยาธรรมาอุทิธาจัตตารโอปาติเทสนิยาธรรมา อุทิธาเสขียาธรรมาอุทิธาสตาติกรณะสมทาธรรมา เอตกันตัสสะภะคะวะโตสุตตาคตังสุตตะปริยาปันนังอันวัธมาสังอุเทสังอาคัจฉติ ตถาสเพเฮวสมัคเคหิสมโอธมาเนหิอวิวัธมาเนหิสิกิตพังสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วมาเสริฐานมาป้องกันอ้อมรอบรอบขอบตัวอนัต ตาสัตโยชนะสัตสหัสาริปัตเอกาพุทธจารปริกเกเตรักขันตุสุรักขันตุชัยยะชัยยังพัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเจประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงเก วันตุเตภวตุสัพพมังคลัง